Man patinka su tavimi draugauti. Radio Gama. Radio Gama. Radio Gama. 99 FM. Yra racijos. Daugiau drive, daugiau drive. Yra racijos. Su tokia, su tokia intonacija. Su tokia... Yra racijos. Puikiai. O dabar masliai, o dabar masliai. Pasaka. Šiabratu. Po mokyklos 2-3 metus pavažinėti po pasaulį, padirbti E, patirti, kas tai yra gyvenimas, pasitūsinti gerai, reiškia pasimylėti. Ir tada žmonės, būdami 21-22, jie sugeba priimti sprendimą. Ir išėjom į gyvenimą. Taigi mes ką tik baigėme mokyklą. Ir išėjome į gyvenimą. Ir išėjome į gyvenimą. Tuo jau visiškai išeisime į gyvenimą? Dar, lip, dar lipame dar lipa, gyvenimo laiptais. Lipame gyvenimo laiptais. Reikia neužminti ant laidą. gyvenimo laidas. Dar vienas gyvenimo duris. Ir, ir dabar visiškai. Paskutinės. Na tai iš tikrųjų, ką tik baigėme mokyklą ir išėjome į gyvenimą. Galim pasiklausyti, kaip tai skamba. Taigi čia yra racijos, aš mhm. Salvija. Mano vardas Adomas. Ir mūsų laidos pradžioje skambėjo Andrius Homičiaus. Citata. Citata, kuris, kuris yra kas? Ai, kūrybinių partnerysčių agentų ir praktiko. Taip, su juo turėjome pokalbį prieitą laidą ir nuskambėjo jo citata, nes prieitoje laidoje buvome mokykloje, o šią laidą jau ją baigėme ir išėjome į gyvenimą. Ir žinot, tik padėjom koją ant savarankiško gyvenimo grindinio, mums į rankas tiesiog įbruko. Va tai įkišo. Įkišo tokią skrajutę. Mhm. Žiūrėk, skaityk aš prieš tai. Gerai, palauk, tuoj palauk. Palauk, palauk čia. Gerai, skaitom vieną pusę. Mhm. Hm. Ei jaunuoli, ką tik baigiai mokyklą, jo. ieškai gyvenimo prasmės, mhm. reikia penkmečio plano, mhm. mes jį turime. O, nu, gerai. Hm. Taip apačioje juodomis raidymis parašyta. Mm, baigi mokyklą, stoji universitetą, baigi, gauni darbą, susirandi merginą arba vaikiną, vedi, nusipirki namą, nusipirki šunį, vaikų susilauki, pasodini medį ir miršti. Jo. Wow. Nu, kodėl ne? <laughs> o kas, o ant kitos Aš, pusės? Kitoj pusėje yra kis, dar kažkas. Mhm. E, irgi, ei jaunuoli, ką tik baigiai mokyklą, nu čia panašiai, ką tik baigiai mokyklą, Uh, nu, ieškai gyvenimo prasmės, nori penkmečio plano, žiūrėk gyvenimo draugai, uh, mes, mes turime, nu tai koks tas jūsų planas čia kitoj pusėje? Uh, nu, pa, uh, e, baigiai mokyklą, baigiai mokyklą ir didelis klaustukas, vos ne per visą lapą. Bet čia yra žvaigždutė kažkokia, darai ką nori ir susigadini gyvenimą. Kokie <laughs> okay. variantai, scenarijai. Tai nežinau, domai, tai, tai ką mes renkamės. Žinok, man atrodo, reikia pa, pa, abu du pamėginti. Abu pa, pamėginti, kad Žiūrėk, žinotum. Aš einu į vieną pusę, tu eini į kitą. Gerai, jo, gerai. gerai, jo, jo. gerai. Aš tada aš imu tą, aš imu tą pirmą, tą pirmą, miršti, jo, jo, jo, ten, tai ta, ta, ta, nu, ten mirti. Mirti. O tu iki susigadinti gyvenimą. Gerai, gerai. Tai tu į pirmas tada. Gerai, tai aš tai gerai, susitiksim, mm -hmm. tai paskui susitiksim, gerai? Jo, aš einu ten. Okay, gerai. Yra racijos. Tai sveiki, Labas vakaras. Šiandien mūsų laidos daly Šarūnas Čiesna. Jis yra baigęs bibliotekininkystę, bet dirba profesionaliu barmenu Vilniuje bare alchemika. Aš pasižiūriu į tavo aprašymą gyvenimo ir bibliotekininkystę ir kodėl tu ne bibliotekoje. <laughs> Visų pirma, tai ne, ne, ne, nebuvau sugalvojęs e, neradau realiai darbo vietos, kuri man būtų maloni, nes vien tik dirbti pagal profesiją man niekada neužteko, man buvo svarbu ir kolektyvas, ir pati aplinka. Tai visada svajojau dirbti Vilniaus universiteto bibliotekoje, bet tiesiog taip tapo, kad tuo metu nebuvo ten vietos ir aš nežinodamas, ką veikti gyvenime, tiesiog patraukiau mokslo keliu, nes man visą laiką taip ir atrodė, nežinai ką daryti, tai mokykis toliau, kol sužinosi ką daryti. Tai stojau į žurnalistiką magistrą Vilniaus universitete, komunikacijos fakultete, tenai studijavau būtent pusantrų metų, kur gavau labai daug praktinių žinių, bet dėja nusivyliau tuo teoriniu darbu galutiniu ir teko mest. Ir kažkaip per tas studijas magistro aš atitolau nuo bibliotekininkystės ir šiaip kažkaip nustojau tikėti universitetų kaip profesinio kažkokiu Taip, kaip kažkokia įstaiga, kuri e, rengia profesionalus, na, nerengia profesionalų, duoda tau tiesiog plečia tavo akiratį, duoda išsilavinimą, duoda bendrą suvokimą ir paleidžia į pasaulį. O tai kaip tu tada į barmenų tapai atsiradai? Tai aš bandžiau, vat, tada buvo tas dalykas, kur aš bandžiau dirbti žurnalistu, padirbau ten nepilną mėnesį naujienų portale, man visiškai nepatiko ir aš kažkaip tuo metu praleidau, nemaž, pradėjau leisti nemažai laiko vietiniam bare Vilniaus, ga, <laughs> Vilniaus gatvėje, nu kaip centre groja, man, man jį parodė kolega ir e, man ten visai patiko, bet man labiausiai patiko ne pats baras, man patiko žmonės, kurie ten renkasi. Aš pradėjau, aš tarkim, subūriau naują ratą žmonių aplink save, tokių, kurie yra iš visokiausių sferų ir tas yra vat, baro buvo unikalus dalykas, kad jisai e, su, sujungia žmonius iš visokiausių kontekstų į vieną vietą. Tai tampa toks kaip kažkoks, kaip, kaip vat, būna albumas Greatest Hits, ten kažkokiu ten 70-ųjų, tai baras, tarkim, yra, gali būti Greatest Hits kažkokio miesto. Ir e, tiesiog aš ten susipažinau su įvairiausiais personažais personažais, man tada pasirodė, kad aš taip kalbu daug, šiaip man atrodo, kad bendrauti žmonėms man patinka ir kad šitas toks darbas man būtų visai priimtinas. Vėlgi aš, kai darbinausi, neturėjau minčių apie tai, kad aš ten tapsiu geriausias pasaulyje ir ten kažkoks. Man tiesiog atrodė e, įdomus darbas, kuriame aš norėjau išmėginti save. Ir aš tuo metu net neįsivaizdavau, kad aš jame ilgai dirbsiu. Aš turėjau tą patį požiūrį, kad čia yra laikina, laikina stotelė, kol aš sugalvosiu, ką veikti. Tai ta laikina stotelė jau kol kas ketvirti metai tęsiasi mano darbas toje toj sferoje. Aš net negalėjau realiai tikėtis to. Bet e, šiaip aš dabar, kai pasižiūriu savo darbą, tai aš suvokiu, kad visi mano įgūdžiai įgyti universitete, jie yra naudingi. Tiesiog aš juos, tarkim, pritaikau kūrybiškai, o ne taip visiškai paraidžiui. Tai va, e, bet esmė tokia, kad, tarkim, mano biblioteka tapo mano alkoholio lentynos, kur kiekviena knyga turi savo istoriją, kiekvienas butelis lygiai taip pat turi savo istoriją. Galima jį žiūrėti kaip į 40 laipsnių dalyką, kuris e, ab, ab, kaip padaro protą apdujusiu. Kita vertus, gali jį žiūrėti kaip į kažkokį produktą, kuris buvo sukurtas žmonijos seniai turi savo kažkokią kilmę, kažkokią istoriją, turi kažkokią savo skonio, kvapo savybės. Tai man tai yra labiau mano bibliotekėlė asmeninė tokia, negu kad kažkokia prisigerimo vieta. Ir tas pats visi žurnalistiniai mano gebėjimai yra nuolat naudojami. Tai yra ir, ir skaitimas, ir tam tikra prasme rašymas, ir kūrimas, ir kiekvienas dalykas, kurio aš išmokau per savo studijas, aš naudo, nu, naudojęs tai savo įgūdžiais. Retorikos meno mes mokėmės, tai mano, mano kalbėjimas, mano iškalba tai yra iš esmės mano duona, galima taip sakyti, nes tai nėra vien tik tai, tai, ką tu paduodi žmogui, aš visą laiką su žmonėmis su kontakte. Bet tai žiauriai geras, nu, ta prasme, mažai tokių žmonių, kurie pritaiko kūrybiškai visai kitoj srity tos pačias žinias. Aš tai manau, kad tai yra labai naudinga ir aš, kai sutinku tokius žmonės, mane tai visą laiką džiugina. Jie, jie, ta prasme, aš manau, kad tai nėra, nu, tarsi, nebūtinai, nebūtinai turi pabaigti universitetą kažkokius politikos mokslus ir siekti būtinai Seime dirbti. Nebūtina, tai, tai tiesiog tau suteikia kažkokį suvokimą, kaip veikia politiniai vienetai, kaip, kaip, kaip, kaip viskas daroma ir gali veikti kažką visai kito, gali tapti žurnalistu, kuris yra politikos apžvalgininkas, tarkim. Bet e, man iš viso gal to ir trūksta, kad pas mus labai dažnai, tarkim, žmonės, kurie ten mokytais tampa, tai Tai žmogus, kuris, neturi, tar, kuris turi bendrinį išsilavinimą, jisai įgauna bendrinį mokytojo įgūdį. Tai būtų daug naudingiau, tarkim, jeigu tai būtų profesionalus istorikas, kuris eina dėstyti istorijos. Pati idėja yra tokia, kad žmogus, kuris mokėsi, tarkim, ten istorijos ar matematikos, jisai nėra matematikas tai per se, nėra jisai ten istorikas, jisai yra vis dėlto žmogus, kuris moko kitus to dalyko. Apskritai tų pačių matematikų, kurie tiesiog skaičiuoja. Tai labai mažai tai reikia. Žinoma, tai reiškia, tu turi iš esmės gavęs tokį išsilavinimą, tu turi sugalvoti, kaip kūrybiškai tą savo išsilavinimą panaudoti, nes tai yra lengviausias kelias iš esmės eiti vyrėjų mokyklą ir dirbti vyrėjų. Tai daug sunkesnis kelias yra pabaigti kažkokią abstrakčią studijų, abstrakčią studijų programą ir tada mėginti kažkaip atrasti savo vietą pasaulyje. Bet man vis tiek keista, nu kas čia per profesija yra barmenas? Nu, nu, ta prasme, daugelis įsivaizduoja, kad tu eini užsikalt pinigų, taip nusakant, ir viskas. Nu kaip, tai yra įvairiai, tarkim, tai dabar, pavyzdžiui, kai kurie barai jau vadinami yra net nebe, net, net nebe barų, o baro teatrų tam tikrą prasme, nes jau dabar žmonės baruose jie nebepardavinėja gėrimų, jie pardavinėja emocijas. Iš esmės, jeigu nori tiesiog gėrimo, tai visada nepasiginčiasi su prekybos centrais, kurie visada siūlo akciją, geriausią kainą ir siūlo išgerti pigiai ir daug. Tai norintis tiesiog toks vaigintis, tai visada yra geresnių būdų, bet baras visą laiką, manau, tapo ir, ir tebėra, ir visada buvo vieta, kur žmonės susirinkdavo, ten vykdavo ir revoliucijos, ir vykdavo ir Šiaip diskusijos apie politinius įvykius, apie gyvenimą, kažkas ten išsipasakodavo draugui apie savo kažkokias nelaimės, kažkas pasipasakodavo apie savo laimės, tai toksai buvo vis tiek tokia bendruomenės vieta. Tai man atrodo, kad kuo mes labiau prisimintumėm barą kaip kažkokį socialinį vienybės, kažkokią vietą socialinės tokios, kur žmonės gali susirinkti ir bendrauti tarpusavėje, tai to tai būtų naudingiau sveikiau visuomeniai, nes tarkim, šiaip tai visi barai, kurie yra socialiai atsakingi, jie skatina neprisigėrimą, bet jie skatina kokybišką laiko praleidimą. Tai iš esmės bendravimas bendravimas tai yra vienas iš geriausių dalykų. Tai ar per sportą, ar per kažkokius politinius įvykius. Pavyzdžiui, baras, kuriame aš dirbdavau, tai transliuodavo į rinkimus, rodydavo politinį, olimpinės varžybas, ten visi sirgdavo už meilutytę, ten rėkdavom už krepšinio rinktinę. Ir tai būdavo vis tiek vieta, kur žmonės sutraukdavo kažkoks įvykis mieste vykstantis ar šalyje vykstantis. Ten pas mus ir mero rinkimai buvo stebimi Vilniaus, taip labai pakankamai aktyviai. Tai ne veltui baras, kuriame dirbau, buvo tapęs ten svetingiausių metų baru. Tai prieš tai buvo piano meno, o dabar jau yra Vatalchemikas ir irgi gavom apdovanojimą kaip geriausias naktinis baras. Ir tu esi mitų gravėjai. O, o kokios yra perspektyvos, karjeros galimybės? Na tai visą laiką yra ta tokia liūdna perspektyva pasitraukti šešėlį, tapti kažkokiu ten savininku baro, <laughs> tai yra kurti kažkokį savo vietas kažkokias, tada visada yra perspektyva, tarkim, mokyti kitus pasiekus tam tikrą lygį, visada yra perspektyva tapti žvaigždė, nes yra, yra kai kurie barmenai, kurie tampa žvaigždėmis, tai yra tokie tiesiog pasaulinio garso asmenybės, bet kai kaip galvoju, jie pradeda nuo nieko. Mano ten vienas mėgstamas berniukas italas buvo, kaip pasakoja pas tave, tai jis gyveno kažkur ten Romos priemesti, kažkokiam kaime ir bėgiojo tarp oškų. Dabar jis dirba e, du metus išėlės geriausiam pasaulio bare išrinktam Londone. Tai, nu, tarp prasme, tai čia toks atira, kiekvienas tą savo kelią pasidaro, tau ne, ne, nebūtina gimt Londone, kad galėtum ten būti sėkmingas, galėtum važiuoti iš bet kur ir tiesiog, tiesiog savo, savo įdirbių, savo darbų, savo kažkokią ambiciją ir savo tu tikėjimu tuo, ką darai, gali pasiekti labai daug. Tai tarkim, tas darbas, nu kaip dar viena iš perspektyvų, nu, tarsi, tas jis bendrai yra perspektyvus darbas, ta prasme, kad tai yra vieta, kur gali mėgsti labai daug ir įvairių kontaktų. Aš tarkim, per šitą pusmetį jau gavau ir pasiūlymą apmokyti e, personalą Švedijoje, mane kviečia vienas žmogus, ten kiti kviečia paviešėti pas juos tiesiog. Tai kontaktų prasme, ten per savaitę, per mėnesį gali užmėgsti tiek kontaktų, kiek neuž, ne, kitas žmogus nesu, ne, neužmėsga ir per metus. Tai, tai jeigu žmogus yra atviras ir pasiryžęs bendrauti, tai čia sakyčiau yra šiaip puikiai vieta. Ir toj vietoje ten galimybės yra neribotos. Gali daryti, ką nori iš, iš ten. Tai yra fainas darbas, kai suvoki, ką tu ten veiki, nes iš tikrųjų aš laiką sakydavau, nieko nėra blogiau už nemotivuotą ir nenorinti dirbti bare barmeną. Tai yra visiškai liūdniausias darbas pasaulyje, nes tu dirbi tokioje vietoje, kur tu esi priverstas bendrauti su žmonėm. Ir man atrodo, iš vis labai dažnai žmonės ten, kur būna aptarnavimo sferoje, kai mes esame nepatenkinti kartais, kodėl ten ta padavėja nesišypso, kodėl pardavėja nesišypso, kodėl ten administratorė susiraukus. Tai mano atsakymas toks ir yra, kad tai yra žmonės, kurie nemėgsta to darbo, bet jie dirba dėl to, kad jiems reikia pinigų. Ir tiesiog mes, mes tokie jau esame matom, mes gyvenam tokioje sistemoje, kur mes turim turėti kažkokias pajamas, kad galėtumėm padenginti savo poreikius. Ir labai yra laimingi žmonės visumoje tie, kurie e, užsidirbdami tą pinigą gyvenimui, jie tiesiog džiaugiasi tuo, tuo darbu savo. Tai čia yra, manau, didžiausia laimė, kuri gali aplankyti. Kai tiesiog tiki ir myli tai, ką darai. Ir tai yra labai svarbu. Tai Šiaip, žinai, kai stoji, pavyzdžiui, kur nors mm. -hmm. ir nubaigęs 12 klasę, bet orientas esi, stoji kokią aktorinį, nu, tai tėvai mm. -hmm. sako, nu ką, tu tai stoji kokią vadybą, mm. -hmm. politologiją ar kokią teisę. Mm. Kaip reagavo tėvai, kai tu nusprendėjai Tai reikia pradėti turbūt nuo to iš viso, kad aš įstojau į Vilnius universiteto gamtos mokslų fakulteto ekologijos studijų programą. Mano buvo pirmas stojimas, kuri mane tiesiog sužlugdė visiškai, man ten taip nepatiko, kad aš nežinojau, kaip aš ten pataikiau. Ir atsakymas, kaip aš ten pataikiau, yra toks. Mane įkalbėjo realiai tėvai, giminės, kurie ten yra sėkmingi ekologai, pasiekę daktaro laipsnius, ten ekologijos rytį ir panašiai. Aš ten visi, visi mane supa žodžiu gamtininkai, jie mane stumė, kad tai yra ir perspektyvu, ir labai pozityvu, ir labai naudinga. Tuo tarpu aš ten visiškai žlugau toj studijų programai po pirmo pirmų pusės metų, man ten juodai nepatiko, tada aš dar pusę metų turėjau ten realiai kentėti tik tam, kad sulaukčiau, <laughs> kada bus stojimas į kitą studijų programą. Ir man realiai, aš, aš pats, pats savo kailiu išmokau tą va, tokią pamoką, kad nestok pagal patarimus, nestok pagal tai, kaip skamba pavadinimas, visą laiką reikia žiūrėti giliau. Ir tada mano antras pasirinkimas stoti jau buvo pagrystas studijų programų analizė, pakankamai išsame. <laughs> Tai reiškia, aš pasirinkau, kad mano vis dėlto polinkis yra į komunikacijos mokslus, tada aš peržiūrėjau visas studijų programas ir nors bibliotekininkystė ir informacija tuo metu kartu su archyvistika skambėjo ypatingai baisiai ir labai blogai, aš vis tiek pasirinkau tą studijų programą, nes jinai labiausiai atitiko mano kriterijus. Ten nebuvo makro mikroekonomikų, kurios man yra įdomios, ten nebuvo kažkokių tiksliųjų mokslų, kuriuo aš visiškai privengiau ir ten visai fainai buvo pasirinkamų dalykų sąrašas labai mielas ir smagus. Ten buvo ir vaikų literatūros studijos, ir gotikinė literatūra, ir šiaip šio laikinė lietuvių literatūra ir iš tikrųjų tos studijos galutiniam variantė labai praplėtė mano kiratį už tai, kad aš mokiausi kai kada dalykus, kur aš gyvenime net nebūčiau pagalvojęs, kad man iš vis įdomus gali būti. Mes tarkim turėjom visišką dievą teisininką in, in, informacijos teisės, kur atrodo ėjomės tą informacijos teisę ir už galvų susijėmė, ką mes ten veiksim, kodėl mums to reikia. Bet baigėsi tuo, kad mes to dėstytojo kartais vėluojančią valandą laukdavom. Bet jisai, kai eidavo auditorija ir sakydavo, o jūs vis dar čia. Ir tada bet jūs neįsivaizduojat, kokiame aš ką tik teisminėme ginčia buvau ir pradeda pasakoti. Jau tiesiog pamiršti tą valandą, kurios tu laukiai, kurią tu praleidai laukdamas, nes tu žinai, kad tu dabar gauni tokį, vat, nu, gyvenimą. Ne, ne vadovėlį, o gyvenimą įstaužerį ant stalo. Ir tai buvo nerealios paskaitos. Tai tarkim, Tai man ta studijų programa, jinai man davė ypatingai daug. Tai tarkim, aš būčiau turėjęs ekologo diplomą, kuris man būtų nereikalingas, arba aš dabar turiu visai fainą išsilavinimą, kuris man praplėtė akiratį įvairiausiam kryptim. Tai tėvai reagavo visiškai už galvos susijęme, sakė, siaubės, ką tu darai, taigi bibliotekininkai valgyti neturi už ką ir jie ten neturi darbo ir jie ten neturi pinigų, kad visiškai baisu. Nu ir jų reakcija buvo, ta prasme, normali. Nu, tai jie, jie rūpinasi, jie nori, kad e, man būtų kuo geriau ir jie lygiai taip pat tiki tikėtojais, nu, tarsi jų galvoje yra tas stereotipas, kad ten ekologija perspektyvų ir, ir naudinga, o biblioteka tai yra toks posovietinis palikimas, siaubas kažkoks ir visiškai niekam tikė. Nu tai jie tiesiog, nu, galutiniam variantė, aišku, pasakė, nu, aišku, daryk kaip išmanai, <laughs> bet, bet matėsi, kad jiems man tas sprendimas ne, ne, netrodė protingas. Bet kažkaip toje vietoje, aš sakau, aš pažvelgiau truputėlį giliau, aš rinkausi studijų programą, o ne pavadinimą. Bet jeigu taip reagavo, kai tu stoji bibliotekininkystę, tai kaip reagavo, kai tu išėjai į barą dirbti? Mm, taip pat. <laughs> aš jau buvau pripratęs, gal ir jie buvo truputį pripratę. Na nu, nežinau, man jie kažkodėl buvo gyvas tas toksai gajustas, toks revoliucionierius. Man tiesiog, jeigu man kažkas pasako daryti taip, nes taip reikia, man tai iš karto kelia tokia kažkokia priešinga reakcija. Aš karto ta priešinga reakcija pasireiškia tuo, kad aš pradedu pradedu galvoti, palauk, kas pasakė, kad taip reikia ir kodėl taip reikia. Pasme, tai, tai nėra kažkoks net įstatymas, kažkokia taisyklė, tai iš esmės kažkokia tiesiog tokia, toks kažkoks visuotinis susitarimas ir visuotinis supratimas, nu toks, kuris nepagrįstas niekuo absoliučiai. Tarkim, nes mes, nu, mūsų visuomenėje yra, yra kažkokie, tarkim, tokie kaip susitarimai, kad ten eina senyvo amžiaus žmogus per kelią, padėti jam būtų gražu. Nu taip, tu supranti, nes to žmogus jam gal netaip lengva, tau lengva, tu padedi. Bet šitoje vietoje tai nėra absoliučiai jokio, jokios logikos, tai yra tiesiog kažkokie mūsų sąmoniai įvaizdžiai kažkokie, kad maždaug, va, štai šitas dalykas perspektyvus, o šitas ne. Tai grįžtant prie mano prieš tai buvusių minčių, tai visas perspektyvumas atsiranda iš pačio žmogaus, iš paties žmogaus. Tai jeigu žmogus jisai kažko tiki, tai jisai padarys, jis bus geriausias bet kame. Ir man atrodė visą laiką, kad geriau būti geriausiu kažkame, negu nieko kažkome, kas neva tai perspektyvu. Kas gero, kai tu esi vienas iš ten 5000 teisininkų, nieko nepasiekęs, kuris ten tiesiog turi pavadinimą teisininkas, arba kai tu esi, tarkim, koks nors geriausias inžinierius inžinierius, kurio visi trokšta, visi nori tavęs ir visi nori, kad tu statytum kažką ir projektuotum. Tai, tai man atrodo, kad tiesiog yra svarbiausia atrasti savo vietą ir, ir būti geriausiu toje savo vietoje. Tai tarkim, jo, bibliotekininku aš netapau, bet užtat aš gavau aibę įdomių gebėjimų, kurie man, yra, kurie man praverčia kiekvieną dieną. Gal man nebuvo mano siekis tapti bibliotekininku. O pabaigai, ar jauti padaręs klaidą, kai įstoji į bibliotekininkystę? Ir jei dabar reikėtų rinktis, ar stotum į aukštąją apskritai, jei stotum, tai kur? Tai aš tikrai stočiau į aukštąją, šimtų procentų. Aš beje dabar vis dar svarstau stoti magistrą vėl. <laughs> tai antrą kartą. Tai, tai va, tai žodžiu, tai aš tikrai stočiau ir tikrai, nežinau, rekomenduočiau visiems stot, bet tiesiog aš rekomenduočiau to pačiu pagalvoti, kur stoju ir ar tikrai aš noriu ten stot. Ar, nu, ir galbūt padaryti pauzę. Taip, pauzę ta pauzė irgi netrukdo visiškai, bet tiesiog aš manau, kad pagrystas stojimas tai yra, kai žmogus tiki kažko ir jis stoja prasmingai, tikslingai, jis žino, kad jis nori to tikrai, pats savo gali pasakyti. Tada yra visai kitas, vis, visai kitas santykis tom studijom. Todėl, kad yra visada, tarkim, aš esu matęs, jeigu mūsų buvo 40 bendrakursių, tai tarkim 15 iš jų visą laiką tinginiaudavo. Neidavo į seminarus, neidavo į paskaitas, amžinai su jais bardavosi dėstytojai, nu kaip pagalvodavo, aš pažiūrėdavo juos, nu man juoką keldavo. Taigi tai nebėra 10 klasė, kur mokinį reikia tempti už ausies, kad jis ten uh, išmoktų kažką, ką, ką turi išmokti. Tai jau yra iš esmės universitetas yra visiškai neprivalomas dalykas, nenori nesimokyk, niekas ne, neverčia tavęs tenai, pats, pats realiai pasirenki, būdamas laisvas ir protingas žmogus pasirenki to tenai, o tada burbi, kad nepatinka, kad brangu, kad nenori eiti, nu tai vadinasi problema galbūt net ne studijų programoje, o toje vietoje, kur įstoji į ją reikėjo galbūt labiau pasigilinti, pagalvoti, ar tikrai aš noriu ten stoti, ar aš pasiruošęs, gal man geriau tiesiog šiaip padirbėti kažką arba pakeliauti. Tai manau, kad svarbiausias dalykas yra tiesiog pagristi sprendimai ir, ir tada viskas būna tvarkoje. Tai... tai va. Tai ačiū tau, čia buvo Šarūnas Česna, barmenas, profesionalus baigęs bibliotekininkystę. Ir ačiū. Taigi prieš mane sėdi Agne Gvozdevaitė. E, baigusi bakalauro ir magistrantūros studijas dviejose skirtingose universitetuose - University of Hull ir University of York. Ir taip pat einanti doktorantūros studijas Oksfordo universitete. Tai mm, aš iškart norėčiau pradėti nuo tokio Dažnai atrodo, kad yra du keliai pasirinkimų - gyventi ir mokytis. Tai kuris yra jūsų? Na, mano tas kelias, kurį aš pasirinkau mokytis, aš tikrai jo nevadinu negyvenimu, kadangi tai yra mano, mano darbas, mano hobis, mano kelionės. Tai Mano pirmosios studijos gal buvo šiek tiek apribotas, vis tiek finansų ir daug pažinau, su daug žmonių susipažinau, daug pasaulio pažinau, bet jis buvo šiek tiek ribotas. O dabar per savo studijas, per pastarosius porą metų pabuvau, prieš tai nebuvau išvykus iš Europos, o dabar per metus buvau Brazilijoje, buvau Ganoje, septynis mėnesius Ganoje, buvau Havajuose, kitais metais gal į Meksiką važiuosiu. Tos galimybės tokias nelabai, nelabai ribotas dabar. Ir aš tai mokiausi, keliaudama mokiausi, dirbdama mokiausi, tas vietas pažindama mokiausi. Jūs studijuojate Oksfordą. Mhm. Tai kaip tai iš vis įvyko? Nes man atrodo, reikia labai daug drąsos bent, bent paraišką nusiųsti. Aš kažkaip, um, nežinau kaip pavyko, iki šiol man keista. Mm, e, labai daug Oksforde turistų ir ten fotografuoja ir žiūri ir vis dar galvoju, kad čia aš tokioje vietoje man teko pabūti, bet... E, daug siunčiau paraiškų, labai visą laiką norėjau studijuoti doktorantūrą, jau po bakalauro ar baigiant bakalauro žinau, kad nenoriu, nenoriu ne universitete būti, nes metus pabuvau dirbdama ne universitete ir man tai, tai manęs nesuviliojo ir nusprendžiau, kad vis dėlto noriu pasilikti akademijoje, o kelias į tą akademiją yra per doktorantūrą, tai siunčiau daug paraiškų ir po bakalauro ir nelabai sekėsi ir magistrantūros eigoje siunčiau nemažai paraiškų. Ir, pamačiau tokį projektą Oksforde ir kažkaip, nu jis man idealus buvo projektas, tai tai, kuo aš domėjausi, kažkaip aš jį palikau, nes tai reikėjo mokėti pinigus, jeigu nori siūsti paraišką, aš tuo metu pinigų visiškai neturėjau ir man egzaminai, disertacijas ir taip toliau. Ir tada tiesiog nusinčiau tą paraišką po kažkiek laiko ir pavyko. <laughs> O, o kaip šiaip tas Oksfordas? Labai jau Haris Poteris. <laughs> Tie visi pastatai ir žmonės ir kaip žmonės apsirengia. Aš jaučiu, kad Oksfordas yra oazė, gal netgi Anglija, kadangi žmonės iš labai skirtingų pasaulio kraštų, skirtingos kultūros, žmonės vieni kitus žymiai labiau supranta negu kitos Anglijos kraštuose, aš taip manau. Labai, labai gražus miestas, daug kultūros. O dar jaučiatės kaip turistė? Kartais jaučiuosi, kai noriu. Kaip nuostabu, kai noriu. Jo, e, ypač Oksforde visą laiką labai daug vietų, kur aš dar nesu mačiusi ir kurias noriu nueiti ir stengiuosi eidama gatvę žiūrėti visą laiką į viršų, kadangi ten vis įdomiausi pastatai. Bet O gal galit, tarkim, taip glaustai, bet pavyzdžiui, kažkokį tiesiog, nes mums, kaip pasako Oksfordas, mums iškart tas pas kaip Hogwartsas. Mhm. Tai kažkokį, atrodo, kad būties tame universitete, ko gero, iš vis nėra. Kas labai patinka, man, man daug dalykų nepatinka. Gerai, kas jums nepatinka? Aš pasakysiu tokį dalyką, kuris gali patikti ir nepatikti. Kadangi Oksfordas yra labai, labai senos tradicijos ir daug tų tradicijų tokių neįprastų ir tarkim į visas oficialias šventes reikia eiti apsirengus tokią mantiją. Tarkim, baigiant universitetą kažkur, žinai, reikia tos mantijos, bet tos mantijos reikia labai dažnai e, Oksforde, tai einant į vakarienės, į koledžus ten su, su šito mantija. Einant į vakarėlius yra, yra, toksai, yra toksai vakarėlis, tai e, spalio mėnesį, vadinasi, yra toks dalykas matrikulacija. Tik burtažinis. Kur visi, visi nauji studentai apsirengia ten kostiumais, tomantijams, su kepurėlėm eina į ten tokį pastatą ir uh, nežinau kaip dabar išves, ar direktorius ten Oksfordo universiteto palaimina latiniškai žodžiais, ten nieko oficialaus nėra, visi išeina ir tada persirengia, padaro tos rūbus vakarėlio rūbais, <laughs> tas visas mantės ir tada eina į vakarėlį. Bet tai va, nu tai ta pranga toks yra įdomus dalykas ir dažnas vaizdas yra, daug studentų su dviračiais važinėja, ten su kostiumu ir stamantė plazda ore ir toksai pravažiuoja. O ar tai buvo jūsų svajonės išsipildymas? Mano svajonė tokia susigalvojau prieš kokius keturis metus gal, kad noriu laipyti medžiais tropinėse miškuose. <laughs> nu, tokia, nu, profesionaliai, ne šiaip ten, bet e, su... Ir tada lankiau kursus prieš tos keturis metus, išmokau medži, laipyti medžiais. Tropiniais medžiais dar neteko laipyti, bet jaučiu, kad artėjai prie tos prie tos svajonės. Ar šiaip pusiau svajonė gyvenu. Pavyzdžiui, aš esu 12 ir man tai yra taip pat labai aktualu, ką daryti, ar baigus mokyklą važiuoti pakeliauti į Meksiką ar ten kažkur, ar iškart įstoti. Tai ką, ką jūs palinkėtumėt, pavyzdžiui, tokiam žmogui, kuris masto apie tai? Jeigu yra tokios galimybės pakeliauti, prieš stojant, tada labai gerai tą pamatyti. Pamatyti pasaulį, pamatyti kitokį, kitokį žmonių požiūrį, gal netokius tokius Aš kažkaip nežinau, aš tiesiog labai gražiai užaugau, mm, labai gražioje aplinkoje ir buvau apsaugota nuo tų visų e, negražių dalykų gyvenime. Ir kelionės atveria akis ir tikrai primet, priverčia pamastyti, kas yra svarbu, kas tau yra svarbu, kas ap, svarbu tavo šeimai. Ir jeigu, jeigu tu turi tą galimybę, labai puiku. Jeigu ne, mokytis. Bet jūs tai suderinot? Man, pa, nu žinai, čia bakalauras keturi metai, magistrantūra, daug darbo. To labai labai norėjau. Tai, tai buvo jūsų sėkmybė nuo pat pradžių? Taip, nuo antrų universiteto metų. Aš to norėjau, susigalvojau ir... O, o kas toliau? Tai baigsiu doktorantūrą, dirbsiu akademijoje, kitam universitete, kitoj šalyje, gal kitoj kelias vietas esu susigalvojus, bet čia priklauso, ar tie dalykai išeis. Bet... Tai reiškia, būsiu akademikė. Taip, taip. Kažkada ateityje turiu didesnių planų, bet jau kai man jau gal 40 metų bus. <laughs> Tai jau reikės rašyti memoarus. Noriu sartinti žmonės su mokslu. Noriu, o kodėl? Kaip kad žmonės suprastų, suprastų žemę, suprastų aplinką, suprastų, kodėl tokie dėsniai yra ir kaip dar labiau tą žemės nesugadinti. Bet mes mokslininkai daug tų straipsnių prirašom, daug visokių pateikiam valdžiai, valdžiai tie dalykai nerūpi ir kur tas mokslas tinksta <laughs> knygose. Kas. Ir taip pat jūs visose trijose universitetuose studijavot ekologiją. Aš visą laiką domėjusi medžių lapais, tai tie papildomi modeliai, jie buvo įdomus, bet šiuo metu su jais daug, su kitais dalykais daug nedirbau, bet aš su medžių lapais. Bet atrandant, atrandat save mokslę, ar būtent savo specialybei? Tai, kas man įdomu. Ir aišku, daug įdomų dalykų, dalykų bet kuo toliau, tuo siauriau, siauriau studijuotos dalykus ir tuo man jie įdomesnė ir aš jau pasiekiu tą ribą, kur žmonės apie tuos dalykus nežino ir kur čia jau yra mano ertmė. Tai tas pasiekimo galimybė, kad kažką gali gal atrasti ar suprasti, ko kiti žmonės nežino, tas irgi toksai skatina truputėlį prizas, tas straipsnis ir spausdintas. Ir dabar šio pokalbio taškas. Aš visą laiką sakau žmonėm, kad reikia daryti tai, ko labai nori, kas labai įdomu. Aš kartais nepateisinu, ne tai, kad nepateisinu, bet nelabai suprantu, kai žmonės stoja, nu, baigia mokyklą, stoja į ten vadybą. Arba, nu, tuos tokius bus labai praktinius, arba tas, kas atneš pinigų, arba ten 3-4 metus sėdėsi, kažką neįdomaus mokysiesi. Kažką reikia rinktis įdomaus. Jeigu mokslai visiškai nedomina, tada, tada nesimok. Bet aš manau, kad mokslai yra labai svarbus dalykas daugelį situacijų to diplomo gali prireikti. Ne visose situacijose, bet kažkada ateityje, ar jeigu po šiek tiek metų ar nori pakeisti ar savo profesiją, ar ką nors, ir ką jūs baigėte. Nu, yra tas tai toksai anspaudas. Taigi, ačiū Jums labai už pokalbį ir dabar, ko gero, mes skrendam pas Adomą. Kai klausai, ar matai, ką girdi? Radio Gama 99 FM. Tai sveiki. Aha. Grįžome. Miriai? E, ne, susigadinai gyvenimą? Ne. Tikrai? Ne. Ok. Laidos taškas. Uf. Toks ir tas to, taškas. Toks ir tas taškas. Tai kalbėjome. Toks dvitaškis, su, dvitaškis. Dvitaškis iš tikrųjų taip. Mm. Tai kalbėjome su kuom? Dviem skirtingai žmonėm. Aš kalbėjau su Šarūnu Čiesna, barmenu, bet baigusiu žurnalistiką, baigusiu bibliotekininkį. Ste ir, ir dar daug mokslo visokių. Mhm. Ir, ir ką jisai? Jisai dirba barmenų ir savo nesuka galvos. Sako, mano gėrimai dabar baro lentynos. O Jėzu, man, mano, <laughs> mano, sako, mano biblioteka, tai mano gėrimų lentynos. Geras. Aš iš tikrųjų irgi aš kalbėjau su tokia Agne Guosdevaitė, kuri dabar studijuoja Oksfordo universitete. Oksforde. Taip, taip, iš tikrųjų Oksfordo. Ir jinai pasirinko po mokyklos vis dėlto stoti universitetą. Toliau. Ir irgi, taip, ir žinok, irgi nemiršto, keliauja po Meksikas visokias, laipioja medžiais ir studijuoja lapus. Bet tai žinok, nėra jokio plano. Taip, tai nesąmonė. Nėra jokios krajutės, pagal kurią gyventi, man atrodo. Tai beliko tik padainuoti. Nu tai duokite žodį. Hm, vartai. Gerai, ritmą. Nereikia man skrajučių, pagal kurias man būti. Hmm. Nereikia man penkmečio plano ar šešmečio plano, pagal kurį man būti. Nereikia man spręsti užduočių, parašytų ir išleistų knygynų. Kaip būti, o šitą laidą rengė. Teatras linolėlis, teatras linolėlis. Rengė, rengė, rėmė ir aprengė, rengė ir aprengė, rėmė ir parėmė. Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas ir Lietuvos kultūros taryba rėmė tarybą. Ačiū.

I want.